qui al daura stresso dicigas. Ciu ce daura stresso mangios multe da grassagioi cae da dolciagioi, tiu povus iniziati spezzon de diabla circlo en la cerbo, ciu aparte rapide conducas al gras corpezzo. Tiun resulton atingis nun australiai neuroscientistoi en experimento cun musoi. Multai homoi emas consumi ter poma in foliettoin, ciocoladon au pudingon, se ili trovigas sub stresso. Quelcae el ili mangias etiu o caso pli, ol alifoie. Cial Chi al tio estas tiel, cae ciel tio rilatas alla cerbo, tion pristudis Australiai esploristoi helpe de mussoi. Cetio, certai basai mecanismoi cela mussoi, cae ce la homoi estas la samai. En ambau casoi, la moleculo neuropeptido ypsilono, malonge nopo y reguligas la senton primalsato. Tio signifas, che nopo y estas productata en la cerbo, cae che ni au la musoi ec havas appetiton. Post la mangio, normal case, la nivelo de nopo y de nove malaltigas. Ciel nun montrigas en la studajo, la musa cerbo productas sub stresso e plida appetit moleculoi ol sen stresso. Ie normala caso, neuropeptid Y estas productata nur en la hipotalamo, cae la alpreno de nutrajo estas tiel reguligata per de tiu cerba regiono, clarigas unuella cun autoroi de la studajo sub stresso intervenas dua cerba regiono, la amigdalo. Tie interalie estas prilaboratai emozioi cae stresso. Sub daura, au ripeta stresso, tiu regiono same produktas la neuropeptidon y por reguligi la apetiton. Se en la nutraja poteto, crome trovigas nur nutrajo, kiu estas aparte alt en haba calorioi, tiam la nivelo de nopo ipsilono sub streso ec ancora pli altigas, kio igas la musso in mangi ancora pli. Por compari, se la stresitae musso ricevis normalan nutrajon cun mal nivelo de calorioi, tiam la apetit moleculoi per la mangiado de nove mal en ambau cerbai regionoi decidan rolon ce tio ludas insulino, kiel la esploristoi observis cun surpriso. Normal case la hormono funccias kiel man bremsilo por la appetito. Tio signifas, che dum mangiado la nivelo de insulino pli altigas, cae donas signalon alla corpo che nun estas suffice. Tio sam maniere funccias ce musoi kiel ce homoi diras la neuroscientisto, sed pro la gras en hava mangiado, sub stresso, la insulino ce la mussoi ec ancora o pli altigis. La nervo celoi tamen ne plu reagas pritio, li diras. Se la informo alvenas tro ofte, tiam oni shaltas al mutezzo. Tiel povus exemple ocasi, pri la neuronoi en la amigdalo, kiwi ne plu reagas je la multo da insulino. La sequoi estas che la malsato restas, cae che la musoi dicigas. Nelaste ancau protio, char la musoi estas for mal pli da corpa energio. Se normal case oni consumas mangiagion cun multe da calorioi, tiam exemple pli altigas la corpa temperaturo por forigi la troan energion tio estas natura proceso. Ce la combino de stresso cae gras en hava mangiagio, tio efico inversigas, cae la for pruligo de energio malaltigas, ec sub la nivelon de normala consumo. Laula cun autoro de la studagio, tiui ec conoi estas suffice bone transporteblai alla homo, char la metabolo funccias simile la moleculoi ciui reguligas la appetiton, cae la mecanismoi ciui tenas la mastrumadon de energio en equilibro, estas la samae. Ili faras la samon en musoi kiel en homoi. La esploristoi protio recomendas al homoi aparte attenti en situazioi de daura stresso pritio, kion ili mangias.